บุ๊กทูสี่สี่ที่โรงเรียนสกอลเราอยู่ที่ไหนกิส i e เราอยู่ที่โรงเรียนส m มฟส z k ลเรากำลังเรียนหนังสือ Máme vyučovanie. นั่นคือนักเรียน To sú žiaci. นั่นคือคุณครู To je učiteľka. นั่นคือชั้นเรียน To je trieda. เรากำลังทำอะไรอยู่ Čo robíme? เรากำลังเรียนหนังสือ อุชิเมซา เรากำลังเรียนภาษา อุชิเมซายาซิก ผมเรียนภาษาอังกฤษุชิมซาอังกฤษจ i โนคุณเรียนภาษาสเปนิ č ซาสเป p ิเอลจ i โนเขาเรียนภาษาเยอรมัน Učí sa Němčinu. เราเรียนภาษาฝรั่งเศส Učíme sa francúzštinu. พวกคุณทุกคนเรียนภาษาอิตาเลียน Učíte sa taliančinu. พวกเขาเรียนภาษารัสเซีย Učia sa ruštinu. การเรียนภาษานั้นน่าสนใจ Učiť sa jazyky je zaujímavé. เราต้องการที่จะเข้าใจคนอื่นๆ Chceme rozumieť ľuďom. เราอยากจะพูดกับคนอื่นๆ Chceme sa rozprávať s ľuďmi.